Արցախի նախագահը մասնակցել է երկրապահ կամավորականների միության կազմակերպած հանդիսավոր միջոցառմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը չի շրջանցվել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպման օրակարգից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը ոչ վերջնագիր է, ոչ էլ պարտադրանք։ Նոր Ղազանչիում հիմնականում զբաղվում են անաստապահությամբ։ Գրական երաժշտական երեկո Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում։ Այովան ճանաչելը հայոց ցեղասպանությունը։ Լոս Անջելեսի парքի ծառուղում բացվել է Ասնավուրի աստա։ Բասկետբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը կմրցի Ալբանիայի եւ Դանիայի ընտրանիների հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 24-ին Շուշի քաղաքում մասնակցել է երկրապահ կամավորականների միության կողմից կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների եւ միության կողմից Արցախ կատարվող բարբերական ուխտագնացությունների դերը մտաղ սերնդի հայեցի եւ ռազմահայրենասիրական դասյարակության գործում։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ավել Գրիգորյանն ասաց, որ այս օրերին եղել են առաջնագծում հանդիպումներ ունեցել զինվորների եւ հասարակության տարբեր խավերի հետ։ Այդ ուխտագնացությունը ազատամարտիկների հետ միասին անցնում ենք հիշատակելով նահատակվածներին, այցելում ենք մեր ժողովրդին, վերհիշելով ամեն ինչ, ողջավորելու մեր զինվորին, որը որ այսօր մեզ փոխարինում առաջնագծում մեր երեխեքին թորներին եւ ասել ալամ աշխարհին, որ մենք կանք լինելու ենք եւ շարունակ ապրելու ենք ու պաշտպանելու ենք մեր անկախությունը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Զինվորական ծառայությունը կոփում է Հայաստանի քաղաքացիումի նոր տեսակ։ Այս մասին այսօր Սարդարապետի հուշահամալիրում ռազմաօսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ավարտական հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա իր խոսքում մասնավորապես ասել է. «Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ ձեր կյանքի այս կարևոր փուլն ամփոփելու կապակցությամբ։ Դուք աջողությամբ ավարտեցիք ուսումը եւ այստեղից կմեկնեք ծառայության ձեր նվիրական առաքելությունն իրականացնելու նպատակով»։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից առաջ եւ հետո հնչած հայտարարությունները վկայում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները գտնվում են բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Նախագահների Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման շուրջ անդրադարձի վերաբերյալ քաղաքագետն համոզմունք է հայտնել, որ այդ հարցը չէր կարող շրջանցվել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպման օրակարգից։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասում սա հիմնական խնդիրն է։ Այս հարցը վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, Արցախին եւ Ադրբեջանին, այլև ընդհանրապես տարածաշրջանային անվտանգությանը, ասել է Մելիք Շահնազարյանը։ ԱՄՆ համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի կողմից հնչեցված դարերը նորություն չեն պարունակում եւ հանդիսանում են բազմիցս հրապարակված մադրիդյան սկզբունքների բառափոխում։ Այդ մասին ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը մեկնաբանելով Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի կողմից հնչեցված Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարրերը։ Մեր դիրքորոշումը այդպիսի առաջարկների վերաբերյալ հայտնի է եւ մնում է անփոփոխ։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ցանկացած մոդել, եթե այն միտված է ապահովել կայուն եւ հարատև խաղաղություն, Անհնար է առանց Արցախյան կողմի լիարժեք մասնակցության բանակցային գործընթացի ոլոր փուլերին եւ չի կարող հաշվի չառնել արկա իրողությունները։ 2016 թվականի ապրիլի պատերազմը ակնառու կերպով ցուցադրեց, որ իրականությունից կտրված մոտեցումները վտանգավոր են եւ կարող են ճանապարհ հարթել անկանխատեսելի զարգացումների համար, ասել է Կարեն Միրզոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնական դրույթների վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Օգլանդի հայտարարության մեջ սենսացիա փնտրելու կարիք չկա, քանի որ դա հերացող համանախագահի հայտարարություն է, ով որևէ նոր բան չի ասել։ Նման կարծիքի հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա ընդգծել է, որ ամերիկացի համանախագահները պրակտիկա ունեն հեռանալուց հետո տեղեկացնել, թե ինչ փուլում է բանակցային գործընթացը կամ ինչի վրա են եղել դրանք հիմնված։ Էդվարդ Շարմազանովը շեշտել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առանցքում պետք է լինի Արցախի ժողովրդի պարտադիր կամ արտահայտությունը։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Արցախի միջազգային ճանաչումը ժամանակի հարց է, Խնդրի առանցքն Արցախի ժողովրդի պարտադիր կամ արտահայտությունն է հանրակրվեի միջոցով, ասել է Էդվարդ Շարմասանովը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Օգլանդի հայտարարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին վերջնագիր չէ, ճնշման մեթոդ չէ։ Այս մասին ասել Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա դիտարկմամբ այս հայտարարությունը չի նշանակում, թե կողմերը խնդրի կարգավորման մեջ ներգրավվածները եկել են ընդհանուր հայտարարի։ Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է, որ Հոգլանդի հայտարարության մեջ կա նաև երկու շատ կարևոր կետ։ Մեկն այն է, որ պիտի խաղաղ կարգավորում լինի, երկրորդն այն է, որ այս փաստաթղթի մեջ Արցախը դիտարկվում է որպես առանձին Ադրբեջանին չպատկանող մի կազմավորում։ Thank you. Նորղազանչի գյուղում հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Չնայած համայնքի սահմանային գոտով հոսում է Խաչենգետի վտակը, նոր Ղազանչիում ռոռոկման ջուրը խնդիր է, ինչի պատճառով էլ երկրագործությունը հետին պլան է մղված գյուղում։ Մյուս հանգամանքը, որ խոչընդոտ է հողագործությանը, գյուղի լեռնափեշ տեղանքն է։ 2181 համայնքային տարածքներից միայն 487-ն է գյուղատնտեսական նշանակության, մնացածը անտառներ են։ Բացի դրանից հողագործությունից հիասթափվելու այլ դերթապաճառներ եւս ունի Ղազանչեցին համայնքի ղեկավարն է տեղեկացնում։ Արդեն մի քանի տարի է աշնանացան մշակաբույսերի ցանց չեն կատարում, քանի որ 2011 թվականին վերջի ժամանակաշրջանում աշնանացանի բերքատվությունը շատ ցածր էր եւ դրանից հետո հաստորեն աշնանացան չեն կատարել Թեմուր Արստամյանի խոսքով այս տարի գյուղում որոշել են նորից փորձել 30 հեկտարի վրա կցանեն հացահատիկ, եթե բերքը արդարացնի աշխատանքը, հաջորդ տարի ցանկատարածությունները կավելացնեն։ Այս տարի որոշել ենք ամբողջապես աշտանացան կատարել, քանի որ եթե համայնքում աշտանացան չկա, ուրեմն զարգացում կարելի ասած չկա։ Ստացվում է, որ հողագործությունից երկար խոսելու նյութ չկա համայնքում, չնայած գյուղում եկամտի հիմնական աղբյուրը անասնապահությունն է, սակայն ելի քչերն են գյուղատնտեսական այս ճյուղը հիմնականը զբաղմունք դարձրել իրենց համար։ Բոլորը չեն ցանկանում որ զբաղվեն հիշտ աշխատանքնոց, անասուն պահելը հիշտ չլի, խոտ պիտի հարիս, գոմը մաքրիս, արտը պահիս որնի չմնի։ Դրա համար էլ աշխատանք չի իրենց համար։ Մի շատերը զորամասումն են աշխատում։ Նվարդ Սարգսյանը վստահ է, որ գյուղում հիմնական եկամտի աղբյուրը պետք է լինի գյուղատնտեսական աշխատանքը։ Մշակում է տնամ մերձը, պահում է 20 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն։ Ասում է, որ ընտանիքի կարիքները կարողանում է հոգալ հենց անասնապահության շնորհիվ։ Դա է եկամուտը բերում ուրիշ ինչ կա, ուրիշ աշխատանք չկա, որտի եկամուտ լինի։ Անասունները հիմնականում որպես մսամթերք են իրացնում, իսկ տարվա երկու եղանակին նաև կարողանում են կատնամթերք արտադրել ու իրացնել, թեկուզ եւ փոքր ծավալով մսամթերման համար են պահում անասունը, կատնամթերքը չենք օգտագործում այդքան։ Աշնանը մինգել գառնան ամառը չի օգտագործում տակա, ամել չեն առնում։ Այստեղից էլ հերույա միջև Ստեփանակերտ տանումս։ Ինչպես ամեն մի գյուղում Նորղազանչիում էլ խոսելով խնդիրների մասին ամենից առաջ նշում են երիտասարդների զբաղվածության հարցը տեղ պիտի լինի, որ երիտասարդները աշխատեն, մուշկետ սարքեին, մուշկետ չկա գյուղում։ Ամեն դեպքում Նևարտը իմի բերելով Նորղազանչիի կյանքն ասում է. Համարյա ամեն ինչ կա գյուղում, զարգացում կա։ Երեխաները տարեստարի ավելանում են, ծնունդը շատ է լինում։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մշակութային մայրաքաղաք Շուշին երեք վերստին համախմբել էր արվեստասեր հանրությանը։ Այս անգամ առիթը կերպարվեստի թանգարանում կազմակերպված արվեստների խաչմիրուկում գրական երաժշտական երեկոն էր։ Յուլիա Բանյանի ռեպորտաժը։ Երեկոյին յուրահատուկ ձևով միահուսվել էին արվեստի տարբեր ճյուղեր, այդ պատճառով էլ կազմակերպիչները որոշեցին այն անվանել արվեստների խաչմերուկ, իսկ երեկոյի գաղափարը Զաքար Քեշիշյանինն էր։ Օրը ես փողոցում կայլում էի Ղազանչեցոց եկեղեցու առաջ տեսա կամանչիս նշանավոր Ագոբ Խալատյանը, ասի միասին պամ մնանենք մի բան անենք։ Այդ մի բանն է, այս է եղած չեղացը, դիմեցինք նաև Վարոն Վարուճունյանին, որբեսի դադրոնի արտիստներն ալ ժամանակից ապրող բանաստեղծներու ստեղծագործություններ հնչեցնեն։ Երեգոյին եւ գեղանկարչություն կար եւ ասմունք եւ երկու նվագ։ Ասմուկողները Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի դերասաններն էին։ Նրանք ներկայացնում էին Արցախի ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները։ Թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանն այսպես բնութագրեց երեկոյին իրենց ունեցած մասնակցությունը։ Ձեր թատրոնի ներդրումը այս միջոցառման։ Մեր պոետներին նրանց բանաստեղծությունները ներկայացնելը երաժշտության հետ միասին ժողովրդական մեր երկը բառու բանը սայատնոյական մատուցումով Նկարիչների միությունը սկզբում մտադիր էր ներկայացնել միայն Շուշեցի նկարիչների աշխատանքները, մեծեց զրույցում ասաց Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Գասպարյանը, բայց հետո որոշեցին չսահմանափակել մասնակիցների աշխարհագրությունը, սահմանափակված չէր նաև աշխատանքների թեմատիկան։ Նրա խոսքով Ավելի շատ երիտասարդ նկարիչների աշխատանքներն են ներկայացված, 7 նկարիչի աշխատանքներ։ Ամեն մեկից մենք նախատեսել ենք երկուական աշխատանքներ, բայց կա որ երկուսն են, կա երեքն է։ Գրական երաժշտական երեկոյին իրենց մասնակցությունը բերեցին հայտնի խմբավար Շուշիի պատվավոր քաղաքացի Զաքար Քեշիշյանը, Նրատիկին դաշնակահար եւ վանաստեղծ Կամիլա Երկանյան Քեշիշյանը, Կամիլայի հայրը դաշնակահար Տաղարան հնագույն երաժշտության համույթի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սեդրակ Երկանյանն ու Քամանչահար Հակոբ Խալաթյանը, իսկ միջոցառումը եզրափակեց Վարանդա երգչախումբը ներկայացնելով Ծագումով Արցախցի բանաստեղծ Յուրի Սահակյանի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված երգերի մի փունջ։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան գրադարանում տեղի ունեցավ Սերգեյ Բարսեղյանի Արցախ-Ղարաբաղը մեծ հայրենականում գրքի շնորհանդեսը։ Ներկային արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչներ, գրողի հարազատներ, հյուրեր, լրագրողներ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախ-Ղարաբաղը մեծ հայրենականում գիրքը նպատակ ունի հասարակության լայն շրջանակներին լայնամասշտաբ տեղեկություններ տալ ծննդով Արցախ-Ղարաբաղ եւ նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ հայաբնակ բնակավայրերից հայրենական մեծ պատերազմի աշխարհաճանաչ հայ զորավարների, հերոսների, Փարքի շքանշանների, ասպետների եւ այդ պատերազմում զոհվածների անվանացանկով նրանց հիշատակին կանգնեցված հուշարձան կոթողների մասին հեղինակալայնածավալ աշխատանք է կատարել՝ իմի բերել բոլոր այն զովասների անունները, ովքեր իրենց մասնակցությունն են ունեցել մեծ հայրենականում։ Մուրացյանի անվան գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը բացման իր խոսքում նշեց. «50 հազար Ղարաբաղցի մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմին, եւ նրանցից 22 հազարը ողջ։ Ուրիշ նորակալություն ձեզ, պարոն Բաշտարյան, այս համահավաք Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը գոհունակությամբ խոսեց գրքի մասին, նշելով, որ այն այսօրվա իրականության մեջ իր առանձնահատուկ տեղն ու դերն ունի, իսկ գրքի հեղինակին Բանաստեղծը անվանեց Ղարաբաղյան ֆենոմենի օրինակներից մեկը։ Այսօր մենք քննարկում ենք այս հիմքը, երկուայությունների մասնակցելը, պատերազմում եւ 60-ից ավելի գեներալ եւ 4-ից ավելի տվյալական միության հերոս ակմիրալ եւ այլ այս գրքի մեջ բոլորը կա։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը հպարտ է, որ այսօր կան այնպիսի անհատներ, ովքեր հետաքրքրվում են պատմությամբ եւ դրանք դարձնում ապագայի փաստաթուղթ։ Իսկ հանրապետարանները դիտարկել ազգային ներկայացում, անշուշտ դա արտերևանական ճշմարտություն Արցախ-Ղարաբաղը մեծ հայրենականում գրքի հեղինակին ինչը ստիպեց նման մտահղացման Սերգեյ Բարսեղյանն անկեղծանում է Ես կար ժամանակում տեսա ինչը չէի տեսել Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հարազատների եւ մեր անհայտ օրացների պատերազմ հարազատների հասարակական կազմակերպությունների հանդարանը ինչ տեսա տրանսպորտ կատարված ինչպեսի ռեալալի կյանքում թողելու մեր ժողովրդի համար մեր ապագայի համար ի ցերնաունթուրի հանեն ավելացնեն պակասացնեն բայց այս օրը եղած այնպեսին մի մեծ վկայություն Արցախյան պատերազմում արցախցիների մասին եւ արցախների կողմից։ Նշենք, որ գիրքը նվիրվում է հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Միջազգային լրահոսից Այովայի նահանգապետ Քիմ Ռեյնոլսը հրճակագիր է ստորագրել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Այսպիսով Այովան դարձավ 47-րդ նահանգը, որը Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց։ Հաստատքի համաձայն 2017 թվականի հոկտեմբերը կհայտարարվի Հայաստանի մասին իր ասեկման ամիս։ Լոս Անջելեսի парքի ծառուղում բացվել աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի աստղը։ Պաշտոնական արարողության ելույթում Ազնավուրն ասել է. Ես եւ ֆրանսիացի եմ եւ հայ։ Դուք չեք կարող դա միախառնել, ինչպես չեք կարող միախառնել կատն ու սուրճը։ Երկու տարբեր մշակույթներ ունենալը հրաշալի է։ Ֆրանսերենն իմ աշխատանքային լեզուն է, բայց իմ ընտանիքի լեզուն շարունակում է մնալ հայերենը։ Ես կարող եմ նաև փոքրինչ կալիֆոռնիացի լինել, քանի որ այստեղ են ապրում իմ դուստրն ու թոռները։ Ազնավուրի աստղը 2618-րդն է Փարքի ծառուղում։ Մարզասերների համար Բասկետբոլի 2019 թվականի աշխարհի առաջնության հիմնական ընտրական փուլի ուղեգիր չնվաճած մասնակիցները հանդես կգան Եվրոպայի 2021 թվականի նախընտրական փուլում։ Մյունխենում կայացած վիճակահանության արդյունքում Հայաստանի հավաքականը հայտնվել է Բ-ի ընթախմբում, որտեղ կմրցի Դանիայի եւ Ալբանիայի ընտրանիների հետ։ Հանդիպումները կսկսվեն այս տարվա նոյեմբերից։ Նախընտրական փուլի 9 մասնակիցները պայքարելու են հաջորդ փուլի 4 ուղեգրերի համար։ Եվ վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան։ Տակություն։